بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد uchta muammoni ko'tarmoqchiman demak uchta muammoga biz duch kelamiz hozir duch kelyapmiz va kelajakda yana kuchayib boraveradi bu shu muammodan ogohlantirmoqchiman ularni yechimini bu yerda keltirishga ulgurmasam kerak faqat muammoni tashlayman uni yechimini o'sha o'zaro muhokama qilib mashvaralar bilan biz hal qilishimiz kerak birinchi muammo bu assimilyatsiya ya'ni e, erib ketish ya'ni biz hozir shunaqa davlatda yashayapmizki g'arb bilan sharqni ya'ni islom bilan kufrni e, orasidagi bir eshik bo'lgan ikkita davlat bor ya'ni g'arbdan botil ta'limotlar botil fikr mafkuralar mana shu ikkita davlat orqali sizib e, kirib ketadi biz hozir mana shu sivilizatsiyalar to'qnashmasi bo'lgan e, bir mintaqada yashayapmiz shuning uchun va xususan yashayotgan joyimiz mahalliy aholi aksari musulmon alloh rozi bo'lsin bizga ansorlik qilyapti alloh rozi bo'lsin shu bilan birga ularda juda qattiq g'arbiylashish mavjud Э, xoh bu aqidada bo'lsin xoh axloq urf odatlarda xoh fikr mafkura va boshqa masalalarda bo'lsin judayam qattiq g'arbiylashish mavjud э, shuning uchun biz borgan sari bu narsani ichida erib ketishimiz mumkin buni sotsiologiyada melting pot deydi ya'ni erituvchi qozon bir qozonni ichida ovqat pishsa o'sha yerda hamma narsa erib bir biriga kirishib ketadi katta jamiyatlar shunaqa bo'ladi ichiga kirgan odamni eritib yuboradi uni na dini qoladi na aqidasi qoladi u ko'plikka e, aralashib ketadi o'zini shaxsiyatini yo'qotadi islomiy shaxsiyat bizda ham mana shu hozir agar biz o'zimizni saqlab qolsak ham kelajak avlod shu narsaga mubtalo bo'lishi mumkin buni sotsiologiyada madaniyatlarni kulturani uchga bo'lishadi birinchisi g'olib madaniyat ya'ni bir joyda E, bir davlatda aksar aholisini madaniyati bu g'olib madaniyat deyiladi endi bir kichkina guruhlar jamoatlar bo'lishi mumkin toifalar ularni madaniyati subkultura deyiladi ya'ni pastki bir kichkinagina madaniyati va undan tashqari yana bir madaniyat bor kontur kultura deyiladi bu qarshi madaniyat ya'ni boyagi g'olibni madaniyatiga qarshi bir madaniyat hozir bizni muhojir musulmonlarni madaniyatimiz butun dunyoda kontrkultura ya'ni biz qarshi bizni madaniyatimiz to'g'ri kelmaydi g'olibni madaniyatiga chunki g'olib bu e, sekulyar ta'limotlarga demokratik ta'limotlarga va g'arbdan kelgan e, madaniyat g'olib berdi shuning uchun ya'ni biz o'zimizni saqlab qolish uchun e, oqimga qarshi oqishimizga to'g'ri keladi oqimga qarshi ketishimizga to'g'ri keladi bu juda qiyin narsa lekin bir umid beruvchi narsa borki suvda tug'ilgan maxluqlar suvga qarshi oqimga qarshi yura oladi biz ham e, mana shu johiliyatda ya'ni tug'ilganmiz o'zimiz davlatimizda johiliyat ya'ni shuning ichida o'sganmiz shuning uchun ya'ni oqimga qarshi suzishimiz mumkin inshaalloh va buni yo'llarini ko'rishimiz kerak ibn xoldun aytadi e, doimo insonlar g'olibga taqlid qiladi deydi hozirgi kunda g'arb madaniyati g'olib bo'lgani uchun ya'ni insonlar g'arbga taqlid qiladi hamma narsada hayotni hamma sohasida shunga biz nihoyatda ehtiyot bo'lishimiz kerak birinchi muammo bu ikkinchi muammo tilni yo'qotish biz o'zimizni tilimizni borib borib yo'qotamiz ya'ni alloh saqlasin ya'ni yo'qotib boryapmiz shuni oldini olishimiz kerak hop bu nima uchun muhim desangiz bu chunki madaniyatga to'g'ridan to'g'ri ta'sir qiladi madaniyat bo'lsa dinimizga sunnat odob mustahab bular hammasi umumiy e, hammasi e, madaniyatga kiradi shuning uchun aytishganki madaniyatni ikkita rukni bor bittasi til ikkinchisi qadriyatlar til bilan qadriyatlar shuning uchun tilni saqlab qolish muhim alloh taolo qur'onda mana aytyapti alloh taoloni oyatlaridan alomatlaridanki osmonlar va yerni yaratilishi va tillaringizni va ranglaringizni farqli bo'lishi albatta bunda biluvchi kishilar uchun oyat alomatlar bor ollohni qudratiga ollohni ilmiga hikmatiga dalolat qiladigan oyatlar demak tillari farqli bo'lishi bu bunda ollohni qudratini ko'rish mumkin demak tillarni saqlanib qolishi bu shariatni maqosidlariga muvofiq ekan shuning uchun biz tilni yo'qotmasligimiz kerak astag'firullah boshqa joyda aytyaptiki biz biron bir payg'ambar yubormaylik uni albatta qavmini tilida yubordik toki ularga bayon qilishlik uchun deydi demak har payg'ambar o'zini qavmini tilini yaxshi bilgan demak bu ham tilni saqlab qolishga sabab bo'ladi men sotsiologiya kitoblaridan yozib keldim til haqida ya'ni tilni ahamiyati to'g'risida chunki ular buni chuqur o'rganib chiqqani uchun foydalansa bo'ladi al hikmatu dollatul laha. hikmat mo'minni yo'qotgan narsasi qayerda topsa u haqliroq bo'ladi mana aytyaptiki til madaniyatni quroli til bu insonni shakllantiradi axloqni hayot tarzini dunyoqarashini mafkurasini belgilaydi demak til insonni hatto dunyoqarashini ham belgilaydi uni mafkurasini ham belgilaydi hayot tarzini ham belgilaydi bizni axloqimizga ham ta'sir qilar ekan til bu jiddiy sotilmaydigan bir ustoz nimani o'rgatadi aytyaptiki o'z ichida yashiringan ideya tasavvur axloqni insonlarga yashirin tarzda bog'lab qo'yadi har bir tilni orqasida mavarosi bo'ladi ya'ni tilni orqasida o'sha xalqni tilni egasi xalqini urf odatlari madaniyati e, ularni aqidasi shu narsalar bo'ladi va til bilan birga o'sha narsa bog'lanib ketaveradi insonga va hatto aytishganki shaxs bu til va madaniyatni mahsuli ya'ni inson tili va madaniyatidan shakllanadi uni shaxsiyati bu ikkinchi muammo tilni yo'qotish muammosi shuning uchun tilni saqlashga harakat qilishimiz kerak buni qanday qilib saqlash buni e, muhokama qilib yo'llarni topishimiz kerak yechimini uchinchi masala sekulyar ta'lim e, masalasi ya'ni biz bu yerda hozir ta'lim dunyoviy ta'lim olishga majbur bo'lmayapti ya'ni o'rta va oliy o'quv yurtlari maktab va universitetlar kollejlar bular sekulyar e, dunyoda kufr nizomi g'olib bo'lgani uchun hozir sekulyar ya'ni din alohida davlat alohida siyosat bilan din bir biriga aralashmaydi shu tamoyilli ustiga qurilgan ta'lim muassasalari mana shunda hozir farzandlarimiz o'qiyapti e, albatta bu muassasalarda juda ko'p foydasi bor ya'ni mana birodarlar o'qiyapti universitetda buni ko'p foydasi bor islomga xizmat qiladi dunyoqarashi oshadi va hokazo va hokazo lekin biz e, bir taraflama qarashimiz kerak emas masalaga ya'ni har bir narsani e, tangani ikkinchi tomoni ham bo'ladi biz o'sha ikkinchi tomonni manfiy tomonlarini ham ko'ra bilishimiz kerak shuni oldini olishga zarardan saqlanishga harakat qilishimiz kerak men pedagogika kitoblaridan ya'ni ulardan keltirib beryapman chunki ularda ta'lim muassasalari bo'ladi pedagogika kitoblarida aytadi ta'limni maqsadi nima <clears throat> birinchisi jahon kulturasiga va milliy kulturasiga o'quvchilarni yaqinlashtirish ya'ni jahon madaniyati nima degani bu o'sha globalizatsiya masalasi hozir eng katta maqsad jahonda umumiy bir madaniyatni tashkil qilish ya'ni akbar davrida akbar shoh dini ilohiy degan bir din o'ylab topgan edi hamma dinlar bir hammasi haq xudo tomonidan kelgan shunga o'xshagan bitta umumiy madaniyatni o'ylab topishki hamma o'sha madaniyatlar hamma bir xil bo'lib ketsin hamma bir xil bo'lsin insonlar tinch totuvlikda yashasin bir xil bo'lsin vaholanki bu shariatga to'g'ri kelmaydi alloh taolo kofir va e, mo'minni ajratdi qat'iyan ajratib qo'ydi ularni koinotdagi ma, e, belgilab qo'ydi mo'minlar ollohni do'stlari deb qur'onida aytdi va innamal mushrikuna najas mushrik kofirlar alloh taolo najas deb ularni koinotdagi mavqesini belgiladi buni aralashtirib yuborish kerak emas ya'ni dasturxon najasni o'rni emas buni najosni joyi hojatxonada shuni farqlashimiz kerak keyingisi demak maktabda mana shuni o'rgatiladi globalizatsiyaga va milliy mafkuraga yaqinlashtiriladi o'zbekistonda milliy mafkura nima bu vatanparastlik shu narsa e, singdiriladi ho'p ikkinchi yozyaptiki pedagogik kitobda dunyoqarashi shakllantirish qadriyatlari shakllantirish insonni hayotdagi o'rnini belgilash insonni hayotdagi o'rnini e, payg'ambar belgilaydimi yoki insonni aqli belgilaydimi ya'ni dunyoviy ta'limotlar bular belgilaydimi insonni dunyoqarashini olloh va rasuli shakllantiradimi yoki bular shakllantiradimi buni biz o'ylab ko'rishimiz kerak uchinchisi mehnatga tayyorlash elvin toffler uchinchi to'lqin degan kitobida aytadi bu amerikalik futurolog aytadiki e, ilgari ta'lim muassasalarichi ommaviy bo'lmagan ya'ni e, xristian olamida ham islom olamida ham ular masalan mahallada beshta oltita bola masjidda ularda bo'lsa to'plar oldida o'qishgan ya'ni infirodiy bitta ikkita yo o'nta bo'lib katta ommaviy besh yuz minglab o'qiydigan muassasalar bo'lmagan qachon kelib chiqdi bu yevropada sanoat inqilobida kelib chiqdi sanoat inqilobida gigant zavodlar korxonalar paydo bo'ldi ellik minglab yuz minglab odam ishlaydigan zavodlar paydo bo'ldi masalan metallurgik zavodlar va boshqa mana shu yerda ishlaydigan ishchi kerak edi mana shu ishchilarni oddiy xalq dehqon bunga tayyor emas demak ko'p sonda ishchi tayyorlash uchun ommaviy ta'lim o'ylab topildi shu bolalarni yig'ib katta bir maktablarda ta'lim berib ularni shu zavodga ishchi qilish shuni o'zlari ham aytyaptiki ya'ni mehnatga tayyorlash e, demak ya'ni o'quv muassasalari kapitalistik e, nuqtalarga ishchi tayyorlab beradi ya'ni mardikor tayyorlaydi ularga ularga ishlaydi va ko'pchilik odamlar nima uchun masalan e, diniy ta'limni o'rniga dunyoviy ta'lim beradi kelajakda xor bo'lib qolmasin kelajakda och qolmasin deb rizqini o'ylaydi alloh taolo aytyaptiki astag'firullah faqirlikdan qo'rqib farzandinglarni o'ldirmanglar faqirlikdan qo'rqib kelajakda faqir bo'lib qoladi deb qo'rqib farzandinglarni halokatga tashlamanglar aytyaptiki yechimini ularga ham biz rizq beramiz deyapti va sizlarga ham rizq beramiz olloh rizq beradi va bir misol umar ibn abdulazizni voqeasi o'zini o'nta farzandiga hech qancha pul tashlab ketgani yo'q boshqa bir podshoh o'zini farzandlariga yuz minglab dirham tashlab ketdi lekin uni farzandlari doim xor bo'lib faqir bo'lib yashadi umar ibn abdulazizni farzandlari doim boy bo'lib yashadi ikkinchisi keyingi mana aytyaptiki pedagogik kitobda gumanizm g'oyalarini va tolerantnost boru bag'ri kenglik mana shularni singdiradi ular gumanizm nima degani insonparastlik inson parastlik degan islomda bo'lmagan bunaqa narsa hozir chiqdi inson inson qayerga qaramasangiz inson huquqlari insonparastlik qur'on nima deyapti inson innal insana deyapti inson husronda deyapti inson husronda toki mana bu sifatlar hosil bo'lmagunicha ya'ni iymon amal va haligi haqqa da'vat qilib sabr qilish ya'ni islomga kirmaguncha husronda u inson insonni qiymati yo'q to islomga kirmaguncha ulamolar aytishadiki inson manida najasdan yaratilgan bo'lsa u to la ilaha illalloh so'zini aytmagunicha najasligicha qoladi shuning uchun insoniyat insonparastlik gumanizm g'oyalarini singdirishga hojat yo'q farzandlar keyingisi bag'ri kenglik bag'ri kenglik chunki hozirgi jamiyatlar musulmon kofir mushrik aralash yashagani uchun bular tinch yashashligi uchun bularda bir biriga nisbatan bag'ri kenglik bo'lishi kerak ana shuni kichkinalikdan singdirishni yo'li qanaqa yagona yo'li maktab orqali bu narsani inyeksiya qilish shuning uchun asosiy maqsad mana shu bag'ri kenglikka berish bag'ri kenglik islomda al valo val baro aqidasiga xilof islomda mo'minni do'st tutasiz yordam berasiz mushrik kofirdan bezor bo'lasiz undan orani ochiq qilasiz payg'ambarimiz aytdiki mushriklarni orasida yashagan mo'mindan bezorman Xo'p, ularni ta'limidan maqsadlar mana shu narsalar ekan ya'ni tirichilik, mehnat va hokazo islomiy ta'limdan maqsad nima birodarlar payg'ambarimiz aytdiki man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallohu lahu tariqan ilal jannah kimki ilmni yo'lini ilmni talab qilib yo'lga chiqsa Alloh unga jannat yo'lini oson qiladi islomiy ta'limotlardan maqsad insonni jannatga kiritish mana bu farqi bor ya'ni g'arbiy ta'lim bilan mana shu o'rta va oliy o'quv yurtlaridagi ta'limdan maqsad boshqa narsa islomiy ta'limdan maqsad boshqa narsa shuning uchun biz maqsadimizni birinchi aniqlab olaylik biz nimani xohlaymiz nima uchun dunyoga kelganmiz ertaga ketamiz nimaga javob beramiz o'shalarni o'ylab olish kerak shuning uchun chora ko'rish kerak agar chora ko'rmasak agar chora ko'rmasak ertaga qizingiz yoki o'g'lingiz kelib turib e, diskotekaga ketayotganida siz uni qaytarganingizda yo ota nima ishingiz bor meni huquqim bu deb turib polisga telefon qilganida xafa bo'lmang subhanakallohumma bihamdika